บุ๊กทูสิบหกชสนาสฤดูและอากาศ roczne obdobia a počasie นี่คือฤดู to sú ročné obdobia ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนยร์เลตโตฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเยเซนอาซิมาฤดูร้อนอากาศร้อน l e โตเยฮอรูเซพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อนเวลเท e s สวีติสุนโก ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นฤดูหนาว อากาศหนาว ในฤดูหนาว หิมะตกหรือฝนตก alebo ในฤดูหนาว เราชอบอยู่บ้าน V zime radi zostávame doma. หนาว Je chladno. ฝนกำลังตก Prší. มีลมแรง Fúka vietor. อบอุ่น Je teplo. แดดจัดเยสอนิชโนท้องฟ้าโปร่งเยยัสโนวันนี้อากาศเป็นอย่างไรอากาศเย็นสปูชาเซวันนี้อากาศหนาวดนเยเซคลาดโนวันนี้อากาศอบอุ่นดนเส je teplo